طالب دانش آموز غبي كودان ناقص منها قشر بوست كان هناك طالب غبي سأله أستاذه عشرة ناقص عشرة يساوي كم؟ قال لا أدري قال له تخيل أن لديك عشر برتقالات وأكلت عشرا ماذا يبقى؟ قال الطالب القشر معلم از یک دانش آموز کودن سوال میکنه ده منهای ده چند میشه؟ میگه نمیدونم میپرسه تصور کن ده تا پرتقال داری و ده تا رو خوردی چی میمونه؟ دانش آموز میگه پوست